มโนปุพังขมาธรรมะมโนเศรษฐามโนมยามนาสาเจบาดุเทนะปาสติวากโรติวาตโตนังทุกมนเวติจักกังวาวะโตปดังมโนปุบังขมาธรรมะมโนเศรษฐามโนมยา มนาสาเจปสันเนนะปัสติวากโรติวาตโตนังสุขมนเวติชายาวะอนุปายินีอโกชิมังอวทิมังอาชินิมังอาหาสิเมเยจตังอุปนัยหันติเวรังเตสังนสัมมติ อโกจิมังอวัติมังอาจินิมังอาหาสิเมเยจะตังนุปนัยหันติเวรังเตสุปสัมมติในเวเรนเวรานิสัมมันติทากุทาจนังอเวเรนาจะสัมมันติเอสธรรมโมสนันตโน ปเรจานาวิชานันติมยเมธายมามหเสเจจตัทาวิชานันติตโตสัมมันติเมฆาธาสุภานุปัสสิงวิหารันตังอินทรียสุอสังวุตังโภชนำหิอมตัญยุง กุสิตังหินาวิริยัง ตังเวปัสสติมาโรวาโตรุขังวัตุพลังอสุภานุปัสสิงวิหารันตัง อินทรีเยสุสุสังวุตังโอชนามหิจมัตตัญยุงสัทธังอารัตวิริยัง ตังเวนัปปสหติมาโรวาโตเสลังวปาปตังอนิกสาวกาสาวังโยวัตทังปริทเหสติอเปโตตรรมสัจเจนะนโสกาสาวมระหติ โยจวันตากสาวาสา สิเลสุสุสมาหิโต อุเปโตดมัสเจนะสเวกาสาวะมรหติอาสาเรสารามติโนสาเรจาสารดาสิโน เตสารังนาทิคาชันติ มิจฉาสังกัปปโคจรา สารัญจะสารโตยัตวาอสารัญจะอสารโต เตสารังนาทิคาชันติสัมมาสังกัปโคจรายะถาอาคารังทุชันนังวุติสมติวิชติเอวังอภาวิตังจิตตังราโคสมติวิชติ ยถาคารังสุชันนังวุตินาสมติวิชติ เอวังสุภาวิตังจิตตังราโคนาสมติวิชติอัปปมาโทอมตังปะดังปมาโดมัจุโนปะดัง อัปปมาตานามิยันติ เยปมัตตายธามตา เอตังวิเศสโตยัตวะอัปปมาธรรมหิปันติตาอัปปมาเดปโมทันติ อริยานังโคจเรรตา เตชายิโนสาตติกานิจังทันหปรกมา กุสันติธีรานิบานังโยคะเคมังอนุตรัง อุทธานวโตสติมาโตสุจิกรรมัสสนิสมาการิโน สัญญาตาสะจะธรรมชีวิโนอัปปมาตัสสะยโสภิวัตติอุทธาเนนะปมาเทนะ สัญญเมนะธเมนะจาดีปังกริยาธเมทาวี ยังโอโคนาภิกิรติปมาธามนุยุนชันติพาลาทุมเมทิโนชนาอัปปมาทันจะเมทาวีทนังเศษทังวรคติ มาปมาธานุยุนเชธามากามรติสันทวังอัปปมาโตหิชายันโตปโปติวิปุลังสุขังปมาทังอัปปมาเทนะยะธานุทติปันดิโต ปัญญาปาสาธมารุยหะอโสโกโสกินิงปะชัง ปัปปตัตโทวปุมมะเททิโรภาเลอเวคติอัปปมัโตปมาเตสุสุเตสุปหุชาคโรอภลัสสังวสีคาโสหิตวายาติสุเมตโสอปาเทนมากวาเทวานังเศรษฐตังคโต อัปปมาทังปะสังสันติปมาโทคารหิโตสทาอัปปมาธารโตภิกขุปมาเทพยทัสสิวา สัญโยชนังอนุงทูลังทหังอักกิวคัจติ อัปปมาธารโตภิกขุปมาเทพยทัสสิวา อภัพโพปริหานายานิพพานาเสวสันติเก